для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташок. Усю ноч Ганна не шчыняла вачэй над калыскай. Некалькі разоў давала верачцы грудзей, але тая не брала. Ганна душыла страх, старалася не траціць спадзяванку, што вось-вось бяда пачне цішэць, перастане дачушка гарэць, кідацца, задыхацца. І адначасова яна баялася бяды і не верыла ў яе, што у гэтую жорсткасць бязлітаснасць лёсу не хацела не магла паверыць што можа здарыцца страшнае ад адной думкі пра якое ўсё халадзела ўсярэдзіне не чуючы ні адкуль падмогі вымушаная сядзець і чакаць што прысудзіць ёй лёс увесь пала нямелы ад страху з трывожнай упартай надзеі душы аддавала Ганна на молитве. Зараз усё залежало ад Бога, ад яго літасці, ад яго чуласці. Калі малілася, думала пра Бога і цешыла сябе, што ён усімагутны, справядлівы, ён заступіцца, не дасць у крыўду. Не можаш быць, каб ён не жаліўся, каб адабраў ён, У яе самае дарагое, адзінае, што яна мае, чым толькі жыве. Колькі ласкавых слоў нагаварыла яна малою гэту на ўсё жыццё помную ноч. Яна бадзёрла, абнадзеявала, абяцала. Яшчэ трохі, ну пацярпі. Ужо небагата асталося. Хутка, хутка будзе ўсё добра. Прасіла, маліла Ганна, У роспачы хілілася над дачушкай, якая ўсё хрыпела, задыхалася. Зноў і зноў Ганна давала малой грудзей, Усё не траціла надзеі, што возьме, пап'е, падужае яе, верочка але дачушка не брала не піла і ніколі ў жыцці не было ў ганны такога гора і такой любасці такой прагі аддаць усю сябе другому каб толькі яму хоць трохі палягчэла а Я крывалася, хапала паветра гарачым агністым роцікам, як пакутавала бедная яе дачушка верачка. Як дужылася з зацятай хваробы маленькае, такое кволае, згаладалае, слабелае цельца. Вось-вось, не мела ад страху Ганна, не вытрывае, здаста сціхне без сілы. Малая ўсё кідалася, усё хапала паветра і змагалася, змагалася за жыццё. Як у страшным трызненні была тая ноч, і духата з вечара, і налёты холоднага ветру сярод ночы, і бляск маланак, і грымоты, і дождж, шумлівы, холодны, усё гэта нібы тым жа было трызненнем, усё спляталася з надзеямі і адчаем той бясконцай ночы. Вероніка перажыла ноч. З хвіліны на хвіліну павінна было паказацца сонца. Балота, лес, свет цэлы чакаў, калі ж яно выблісне, зазяя. У трывожным чаканні гэтага хараства штосьці новае, абнадзейлівае зацяплела ў душы Ганны. Яўхім устаў, ускінуў аброці на плячо і пацёгся па коней. Значыцца, хутка ў дарогу, у дарогу, дзе верачына збавення. А можа, гэты дзень будзе шчаслівы. Дай Бог, каб ён быў шчаслівы. Ганна ўжо намерылася сабраць, што трэба ў дарогу, калі верачка трудна захрыпела. Верочка напружылася, як бы хацела ўзняць галоўку. Яна аж выгнулася ўся раз другі і сціхла. Ганна глядзела на яе няцямна. Ганна не разумела, Яна не верыла, але малая не дыхала. У Ганны самой сцяло дыханне, Яна сама на нейкі час перастала дыхаць, толькі глядзела, глядзела, а дачушка хоць бы вырухнулася. У вачавіткі сквоага тварыка стала хутка спадаць чырвань, лобік, шчочки, насок, хуткі бялелі. Дзіўна паслабелымі рукамі Ганна схапіла, прытуліла верачку яшчэ цёплую, яшчэ нібы жывую, прытуліла да сябе, як бы хацела аддаць ёй сваю цеплыню і ўтрымаць жыццё. Верачка, дзіцятачка, Донечка моя не трэба, Не трэба, шаптала, стагнала, маліла, чуючы адно: Верачка, халаднее не ўбачыла, як узышло солнце і як усё зазехацела тысячамі зорак расінак. Не пачула ўжо Ганна, як пад'ехалі калёсы і не зразумела, чаму я ўхім сказаў: « Ну от, ужо можна ехаць. На могілкі за маленькай сасновай труной і дубовым крыжам, зробленымі чарнушкамі, ішло толькі некалькі чалавек: чарнушкі і глушакі. Людзям не было калі хаваць. Усе былі ў лузе. Неўзабаве на тым месцы, дзе была верачка, гарбацілася толькі горка свежай зямлі датарчаў новы крыж. Стары глушак прымяў зямлю, падсыпаў, падраўняў, перахрысціўся. Момант пастаяў ціха, а потым зірнуў так, нібы паказваў: « Ну вось і ўсё можна ўсім вяртацца і памянуць нябожчыцу пакорліва разважна ён прамовіў: Бог даў, Бог узяў. Ён намерыўся ісці, калі Ганна раптам узнялася, ніжучы яго гарачым шалёным позіркам ступіла да яго. Гэта вы, вы! Глушак, нельга сказаць, каб збянтэжыўся, але стаў, перахрысціўшыся цярпліва пакруціў сухенькаю галавою і ашалела дурная нібы сама не ведае што яна вярзе але раптам подскочыла мачыха хацела супакоіць леганна слова не дала сказаць ёй поўная крыўды болю нянавісці гневу што душылі яе выдохнула зноў зацятае люта гэта вы гэта вы загубілі донечку маюку загубілі. Стары кальнуў яе злым вострым позіркам. Гора горам, а трэба ведаць, што гаворыш. Такое страхоцце ні за што ўзвяла. Быць бы большай бядзе, калі б глушачыха, што хвіліну назад стаяла над магілкай са слязамі не заўважыла, як ад калёс нядобра рашуча ступіў да бацькі сцяпана. Глушачыха кінулася да сына, уткнулася ў грудзі, утрымала, ледзь утрымала, і ў час умяшалася ў звадкую мачыха, чарнушкаў, сілком адвяла ганну ў бок за акацыю, загаманіла, затлуміла словамі. Старога халімона супакоіў сівенькі разважны поп, узяў глушака за локаць прымірэнча па-старэчаму лагодзіў не бярыце вельмі да сэрца, мала што скажа жанчына з няшчасця. Ён яшчэ нешта лагоднае гаварыў ведучы старога з могілак. За папомых і лімонам глушачыха павяла сцяпана. Яўхім, які завяртаў назад калёсы, пазваў ганну, але тая нават не азірнулася, нібы і чуць не хацела. Яўхім пастаяў, пачакаў трохі, упрошваць не стаў, пазваў мачыху. Но «Ну, ідзі, сказаў мачысе бацька, А мы потым. Ну як вам лепей, адказала мачыха і паволі, бы пасля цяжкай сумлена зробленай працы пайшла ад ганны. І яны асталіся ў дваіх. Ганна не лямантавала, нават не плакала. Седзячы на коленцах ціха гайдаючыся, як лазіна ад ветру, горбілася жур, журылася над такім яшчэ нязвычным гарбком зямлію. Сонца выйшла з-за галля, паліла ненакрытую галаву Ганны, але Ганна нічога не чула. Побач доўга моўчкі стаяў з ёй і бацька. Гадзем уже, нарэшце зварухнуўся чарнушка. Усё адно не вернеш. Не пайду я не адразу хрыпата адказала Ганна. Памаўчала і дадала цвёрда: « Не пайду к ім. Доўга потым угаворвала яе мачыха вярнуцца к глушакам, к чалавеку свайму. Ганна не крычала, што не пойдзе, не гневалася, таропіла адно нязводнае, невідушчыя вочы маўчала бы не чула нічога. Мачыха гаманіла, гаманіла, потым з лагоднай гамонкай прыбрала ёй раскіданыя валасы, завязала хустку і як хворую падняла пад руку і вывела з хаты. Пад руку павяла па-зачырвоненай заходным сонцам вуліцы, крок у крок тупала побач, баялася адумаецца, мо выкіне зноў што-небудзь несамавітая. Але Ганна не выкінула нічога. Цягнулася як сама не свая, як звар'яцелая. Таропіла адну вочы ў дол. Яна ціха ўвайшла ў глушакоў двор, моўчкі паслухмяна улезла на ганак. Але каля дзвярэй прыпынілася, абапёршыся аб вушак і павяла вачыма, хацела штосьці даўмець і не моглала. Мачыха адчыніла дзверы, пад руку вяла ганну ў сенцы, потым у хату. З лагоднай гамонкай палажыла ганну на ложак і накрыла світаю. Яшчэ як уваходзіла, прыкмеціла на двары старую карчыху і сцяпана. Іх пільнай позіркі ўладзіўшы ганну пастараліся сцішыць згадку пра нядобрую спрэчку і прымірыць ад Ганны яна адразу пакіравала да карчоў на ганак, ступіўшы ў глушакову палавіну знарок ветліва зачліва дала добры вечар і калі ёй адказалі прыязна як бы нічога і не было нядобрага яна завяла гамонку такі ж пэўны добры вечар еты хоць бы хмарка дзе як раней на дошчы не паказуе добрая пагода будь мае На дождж кажу, не паказуе. Дай бог, кеб не было, адгукнуўся стрымана стары глушак. Не будзе. Пагода ўжо будзе. Па ўсяму відно, пагода будзе. Мачаха сядзела, гаманіла з глушачыхай, з глушаком, чапляла часам маўклівага ваўкаватага яўхіма, усё намагалася палагодніць, прымірыць усіх з ганнаю гаварыла знарок не аб спрэчцы, цешыла добрай прыемнай гаворкай зачлівасцю усмешкай, толькі нібы мімаходам упляла некалькі слоў пра ганну, А не думайце бо чаго. Не бярыце да душы вельмі. Это ж і раней гарачая была, не дай бог, а тут гора такое. Гора, канешне, згадзілася халімоніха. Але глушак прамаўчаў, Было відаць, стаіў яшчэ крыўду, і мачыха, куліна не стала рызыкаваць, спрытна прывяла гамонку ў надзейную мірную каляіну, не ўсё адразу. Яшчэ раней заўважыла, як пад'ехаў пад акно, запрэжаны сцяпанам конь запыталася: Вы это, нібы нанач на лух сабіраецеся. Сабіраемся, адказаў стары глушак. А вось гэта добра. Што б зранку ўзяцца, Ну, а то ж беда бядою, а дело не повинно стаять. Два дні і так пропало, панура промовіў глушак. А мачыха адразу подхапіла, ды да ў такую пору. Канешне, якая ж там работа была учора, разважыла глушачыха, калі малое павезлі. Эш, так толькі работа, для прыліку, згадзілася куліна. Мачыха бачыла, што глушаку не сядзіцца. Чаго добрага зазлуе? Гаворка добрая яне ні на што пойдзе адразу. І ў час яна ўстала. Ну дак, вы ўжо сабірайцеся. Дай Бог, чтобы у вас усё было по-людску. Перад тым, як ісці дадому, мачыха зазірнула ў палавіну, дзе была Ганна. Паўздыхала, параіла яшчэ, каб не перажывала вельмі за тое, што ўжо не вернеш. А Ганна, якая ўсё так жа ляжала на ложку, быццам сляпая нават не зварухнулася. Але мачыха выйшла на вуліцу са спакоем чалавека, якія, як мог уладзіў бяду. Нічога пройдзе вылечыцца і не такое зарастае. З часам падумала мачыха. Хутка пасля таго, як мачыха сышла, Глушакі сталі выпраўляцца ў дарогу. Глушачыха вынесла хлеба, глушак наліў свежай вадой беклагу. Сцяпан па бацькавагу загаду збегаў і нарваў цыбулі. Калі ўсе сабраліся ля воза, стары глянуў на Яўхіма. «А яна што, не паедзе?» – спытаў ён. Глушачыха пашкадавала. «Не да таго ёй, не чапай!» «Скажы ёй!» строга загадаў яўхіму стары жджэм скажы тато вы праўда не чапайце ганну заступіўся за ганну сцяпан маўчы не ўтыкай носа адказаў стары і яўхім прашаргаў лапцямі ў хату і калі ён убачыў ганну маўклівую самотную раптам вінаватасць лягла на яго душу але у халадок, што даўно жыў між іх, звыкла стрымаў шчырасць. Ну хваціць уже, сказаў Яўхім. Што ўпало тое прапала, колькі не бядуй. Дак і бедаваць няма чаго вельмі. Чаго без пары ў магілу лажыцца. Ганна! не сказала нічога. І шкадаванне раптам размякчыла яго, я ўхімся ў побач, палажыў руку на яе плячо, прытуліў галаву, Але яна не адгукнулася на гэты знак, яго пяшчота не прыгарнулася, але і не адхілілася, не скінула яго руку, як бы яго і не было разам з ёю. Паедам пастараўся не заўважыць ён непрыхільнасці да яе, што абудзілася ў душы. А то ты звядзешся тут адна са сваімі думкамі, На людзях будь трэба. Ганна маўчала. І тады Яўхім сказаў: цвярдзей, Паедам. Тады яна расчапіла губы і выціснула: « Не паеду я. Бацько ж дже сказаў Яўхім. Усё адно, адказала Ганна. І па тым, як яна казала, Яўхім пачуў, гаварыць больш лішне не паедзе. Зняў руку, падаўся на ганак, стрымліваючыся, сказаў старому: Чуе сябе пагана, гавораць. Стары недовольна памыляў губамі і загадаў ехаць без яе. Ён узлез ужо на воз, калі Яўхім падаў думку, што трэба было б, каб хто-небудзь астаўся з Ганнай, каб часам не ўчыніла чаго над сабою. Думаў, здаецца, што бацька пакіне яго, Але стары раздражнёны сказаў астацца сцяпану: « Да рана кінуў сцяпану ён з воза. Рана, што б на балоце быў заўтра. Ён крыкнуў яўхіму: ехаць хутчэй з двара. Сцяпан не пайшоў у пакой, дзе была Ганна. Не наважыўся. Лежачы на палку ў бацькавай палавіне толькі слухаў цішыню ў тым баку, дзе Ганна сядзела ці ляжала. Сцяпану было вельмі шкада яе. Хоць і не бачыў, не чуў яе за сцяною, але адчуваў Ганну так, нібы яна была з ім ведаў, як ёй балюча. Яму самому балела, як ёй. Даўно-даўно спачуваў сцяпан Ганне. Яшчэ з тых дзён, калі яна, асцярожная, старанная, толькі пачала хадзіць у іх хаце, можа нават ад той яе першай спрэчкі з яўхімам, калі да яе лес са сваімі п'янымі заляцаннямі крывароты. Сцяпан потым не раз заўважаў, як цяжка прывыкае яна да нязвычнага ёй парадку. Як цяжка прыжываюцца ў новай сям'і, у іх ніколі не было асаблівых шчырых гаворак, і яна ніколі не скардзілася, таілася нават, што ёй цяжка, але і без гэтага ўсяго сцяпан добра бачыў, як душылі яе работа без перадыху, панурасць, скупасць і прагнасць іх сям'і. Бачыў сцяпан, што дзень пры тыдні, як з жалезнай клеткі ірвалася яна адсюль з іх хаты да сваіх, на волю. Ірвалася, але хавала усе свае парыванні, стрымлівала і прымушала сябе трываць. Яго і самога таміла тут. Самому нудна было у роднай хаце пасля таго, як бацька не пусціў больш у юрвічы, сарваў з вучобы, калі ён сцяпан толькі абвык, увайшоў, можна сказаць, у смак. Начамі ў духаце бацькавай хаты сніліся сцяпану юрувецкія горы. Школа перад самым схілам, за вокнамі якой шырока жаўцелі і шарэлі пяскі і сінелі хвойнікі. Сніліся як шчасце, што ўжо ніколі не вернецца. Гэтай паходы з юрывіцкімі таварышамі на вольную прыпяць, дзе так міла плюскоча вада каля берга дзе так прыемна бярэ залыткі вадзяны халадок і пасля той волі прастору ці ж лёгка яму ў гэтай цеснасці у гэтай нудзе калі толькі і ведай капацца ў зямлі капацца у гнаі без радасці якой і без надзеі на Але ці ж мог Сцяпан не бачыць, што і ганне нялёгка, горка. У іх жа можна было сказаць адна доля няволя і тое ж, што ён трапіў у бяду, заступіўшыся за яе за Ганну, яшчэ нібыта радніла з ёю. Сцяпану хоць ён не толькі не казаў ёй, але і не прызнаваўся самому ў гэтым, Ганна была, вельмі блізкім, вельмі дарагім чалавекам. Ён быў давольны, калі я нацешылася чым-небудзь і смуткаваў разам з ёй, калі яна смуткавала. Ён захапляўся ганную, зачаровано лавіў удалай калючыя яе слоўцы, Якая ж яна была, хорошая. Вот ж бы, здаецца, не зводзіў з яе мілага твару з прыгожымі смуглявымі выпінкамі шчок, як бы з ганарлівым носам, са зграбным акуратным падбародачкам і гарачымі выгнутымі вуснамі. А вочы яе вішнёвыя, увесь час неспакойныя вочы, у якіх то смутак, то бляск, то насмешкі, то затоены боль. Што адны вочы яе маглі рабіць са сцяпанам? сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук